запах туману і полину, тихе багаття, я біля тебе, лижуть червоні язики вогню, чорне беззоряне небо, ніч вереснева густа і п'янка, спогади, як втома на скронях, і засинає моя рука в теплих твоїх долонях. Сіються іскри в нічну пітьму, погляди димом злітають у небо, запах туману і полину. Тихе багаття. Я біля тебе.